Sljedeći hadis e, po redu 25. Kaže Anum Qaisin binti Mihsan Esadija enaha etet e, bibnin leha sagiri lem je'kuli ta'am. Došla Umu Qais, čirka od Mihsana Esedija, sa svojim malim sinčićom, koji nije, kad lem je tam, nije jeo hranu. Što znači da nije hranu? Znači dojio majku. Znači još nije prešao na hranu. Mimo mlijeka. I došla je ona ila Rasula sallallahu alaihi sallam, e, e, ila Rasula sallallahu sallam, e, fi hijrihi. Pa je ona dala svoje dijete poslaniku sallallahu alaihi sallam u njemu, u njegovo krilo, da on uzme ga u krilo. Kaže fe bale ala thaubihi, pa je mali mokrio, piškio, što mi je rekla, na njegovu odjeću, thaub. Kaže fe da'a bi ma'in, pa je poslanik sada tražio da mu donesu vode, fe ne ha ala thaubihi, pa je e, tražio vode, pa je on, znači, pokvasio ruku i poprsku po, svojoj odjeći. Kaže, velem jagsilhu, i nije oprao. Znači, poprskao i nije oprao to mjesto gdje je dijete mokrilo. Muško dijete. Kaže, fi hadisi Aisha, ta imun mu'minin, mu'minin, spomni drugi rivad, u hadisi Aisha radijallahu anha, majke pravovjerni, ena Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam utje bi sabin, da, je, e, da su došli s poslaniku sallallahu alaihi wa sallam sa e, dječakom malim, muškim. Kaže, febale ala seobihi, pa je mali mokrio na njegovu, njegovu odjeću, Feda'a bima'in, pa je tražio da mu donesu vode, kaže fe'etba'ahu i jahu. Fe'etba'ahu jahu, znači pa je sa tom vodom e, poprskao ili oprao to mjesto. Voli muslimin, kaže vajat kod muslima, fe'etba'ahu beulehu valem jaksuhu. Pojašnjenje. Fetvahu beulehu, kaže pa je etba znači uslijediti nečim, nakon toga s nečim doći. Kaže pa je s tom vodom Eh, došao eh, na to mjesto gdje, je bila mokraća, u ali nije oprao, znači poprskao. Tako da pojašnjava, znači ovaj hadis od Aiše radijallahu anha i od eh, Umu jednu, jednu te istu stvar, znači da poslanik sallallahu alaihi sallam kad muško dijete mokri na i pomokri sa njegovu odjeću, da nije prao to mjesto, nego bi poprskao. Šta je pojenta ovdje? Pojenta ovdje da li se ovaj propis razlikuje mokraća nečistoća, ali tako, trebalo je otkloniti, trebao je oprat. U tome pojenta, to je ono što, što novo dolazi ovaj hadis. <clears throat> Eh, priča se veže eh, za ovaj događaj, ova dva hadisa, vezano je za to da su ashabi, radila Hanhum, dolazili poslanik Salonsene sa svojom djecom. Zbog čega? Radi bereketa. Donesu svoje dijete novorođeno, on bi dovio to, za to dijete, znači, znači bereketa poslanika sa lansanom. Mi tu danas imamo, jel tako, ovaj običaj imamo kod nas ovako kada ovaj komšiliku neko, kad se rodi neko dijete, a, a, a, imaš, a, ima i neko drugo dijete koje je onako svima simpatično i uzor nekom. Ili dijete ili veći momak, odrasla osoba. Pa kad se rodi dijete, oni uzmu to dijete i odnesu de timo onaj. Traži bilo šta od tog djetega, dem ti ovo, mu ti ono, što ne bi se bacilo na njega, zna, ne bi rod bereketa i tako, na, da veže za tu osobu. Demu ti, da ga ti ošišaj, demu ti ovo radi, mu ti ono. Nešto slično ovom ovdje, jel? E, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, znači od njegovog, e, kako se e, tumači ovaj događaj, njegovog lipog ahlaka i opođenja prema ljudima, on bi, znači, znači primao bi, ne bi odbijao ljude koji bi dolazili, Znači primao bi, uzimao djecu sa kojim dođu, sa kojim, sa kojim bi oni došli. Uh, ovdje je pojenta ovdje u hadisu, znači spomenuli su, su djeca, znači, e, znači e, uglavnom su bila manja djeca, znači čim nisu počeli da jedu hranu, znači da to je bila manja djeca. Znači u onom periodu, prve dvije, prva godina, dvije, tri, kada se dijete samo doji ne jede hranu, da bi uzimao djecu i da bi dovio a onda bi se desilo ovo što se desilo ovdje. Znači, desilo bi se da dijete mokri na njegovu odjeću. I e, njegova reakcija bila bi na to da bi on poprskao vodom to mjesto, svoju odjeću gdje je dijete mokrilo. <clears throat> Znači, ovdje govorimo o jednom meseli, a to je e, znači imamo razilaženje učenjaka po ovom pitanju, vezan za ovaj događaj, za ovaj hadis, a to je e, da skupina učenjaka smatra bez obzira što ovaj da hadis došao. Znači imamo skupinu učenjaka koja smatra da je vađib da se opere mokraća od djeteta, makar bilo znači e, bilo ono muško ili žensko da dođe ako pomokri se ili na odjeću ili na mjesto gdje, ćemo, gdje trebamo klanjati da je vađib da se operi. Kako to tumači s ove hadise? Otkud im to? Kada kaže da je vađib oprat mokraća, poslanski nije oprao mokraću. Kako to tumači? Naravno, pravi neki izgovor, jedan izgovor. Znači, osnova da je, da je mokraća nečistoća. Bila dječja, bilo ljudska neči, mokraća nečistoća, muškog ili ženskog djeteta je e, mokraća nečistoća i da je vađib oprat. To je osnova. Izuze, ovo kaže, ovo je izuzetak. Ovaj izuzetak se može tumačiti na razne način. Da je to da je to radio poslanik da je to uzetak za njeg, da je on na takav način radio, da nije ibret u tome, nego ibrete u osnovi. Druga skupina učenjaka kaže radimo mi po ovom hadisu. S tim kaže ne pravimo razliku između muška i ženska. Što pa kaže ovdje slučaj se desio da donijeli muško dijete. Možda bi isto radio za žensku. Sve u redu da nam nije došao jedan drugi hadis koji nije Buhari muslim koji riječima od poslanika sallallahu pojašnjava ovaj propis. I taj hadis, iako nije Buhari i Muslim, znači, e, skupina činjaka prihvata ocjenjuje vjerodostojnim. Oni kažu nema razlike, muška, ženska, znači skupina činjaka, to je drugo mišljenje. E, e, dovoljno je, kaže, da se poprši mjesto gdje je dijete mokravo. Znači, govori o djetetu koji još nije počelo jede hranu. Nema razlike između muška i ženska. Što kaže, analogno, za ovo što je radio poslanik za muško dijete analogno i na žensko. Kaže, muško i žensko dijete nema razlike između toga. Treće je mišljenje, uglavnom su ga izabrali učenjaci hadisa, ili kako kaže on, muhakikun učenjaka. Šta muhakikun? Znači oni koji ustraži u detalje onaj, u, u bobu, što mi rekli, u detalji istražni dokaze, argumente, ovo, ono, izabralo se između ostalo na tom stavu su imam Šafija, imam Ahmed, Ishaq, Evzaj, Ibn Hazim, Ibn Tejmije, Ibn Qajim i tako dalje, i mnogi savremeni učenjaci kažu, kažu, pravi se razlika među muškog i ženskog djeteta. Za muškog je dovoljno da se poprše, a, ako žensko se pomakne u istom stanju, a žensko dijete vađib je oprati mokraću. Kako onda tumači, jel, ovaj, i ovaj stav Allah zna najbolji, e, najispravniji. Zašto? Zato da podupiri ovo mišljenje, podupiri onaj hadis u kojem je došlo jukselu li deker, jukselu pa, li, li, li unsa, oju rešu li deker. Pere se mokraća od ženskog djeteta, a pršće se za, za muško djete. Tako došlo u tekstu hadisa. I taj hadis može reći presica po ovom pitanju. Znači, e, na osnovu tog hadisa, ako uzmemo da je vjerodostan, skupina činjaga znači, ocjeni vjerodostan, dućan taj hadis Bulugmaram, Maram, inšala, znači on prisjeća po ovom pitanju stvari da ima rad između muškog i ženskog djeteta. I e, na osnovu ovog što je došlo u hadisu onda nastalo i nastalo razilaženje, znači ovo treće mišljenje, Allah zna bolje, e, ona je ispravnije, bliže, i ova, ova dva hadisa u Buhari i muslim podupiru to mišljenje da je razlika između muškog i ženskog djeteta. E, nastalo je na osnovu ovog, ovih hadisa, nastalo je razilaženje oko toga da li je E, da li je mokraća od muškog djeteta u ovom periodu, da li je ona čista ili nečista? Ako kaže dovoljno poprska samo, znači, znači da, nije, da nije nečista, znači nema smetnje da se znači, tako i ovaj, možeš na takvoj odjeći, znači ako, tebe umokri dijeta, to se dešava majki, ocu i tako dalje, dovoljno popršiš i u to odjeći klanjaš. Ako uzmo, bez obzira, znači, e, e, bez obzira što popričiš, ako uzmeš da je nečisto, onda ne možeš klanjati, moraš oprati. Da klanju moraš oprati. Pa imamo razvijenih počinjaka. Oni koji kažu ovako treba postupiti poprskat, međutim nečisto je moraš, nečistoća, nečistoća i moraš oprat ako klanjati. Onda poslije pitanje koji je smisao onda prskanja. Bolje oprat onda. Treba oprat. A, e, e, skupina učenjaka kažu, znači, e, ovo je pojašeno da se ovako prši, prši znači, što, znači nije na stepenu nečistoće i da je ovo dovoljno za čišćenje. I to je ispravnije, to je bliži mišljenje. I to je ispravnije i to je bliži. Jer kakav je smisao prskanja, ako ćeš ti poslije moraš za namaz da operiš. <clears throat> Naravno, ovdje opet podlađe. znači, riječ je o djetetu koje nije počelo jest hranu. Čim počne jest hranu, znači onda znači e, izlazi iz ovog propisa, iz propisa toga da je dovoljno poprskati to mjesto. Naravno, govorimo o muškom djetetu. <clears throat> Znači, oko koga imamo razilaženja. Znači, ima, e, imamo razilaženja, e, skupina čanka kaže da je to, da je ta mokraća od takvog djeteta, da ona na, na, na blažem stepenu od, od, mokraće druge, koju smatramo da je nečista. I da se ovako prema njoj ophodimo u smislu tog prskanja. A skupina čanka kaže da je uopšte ne tretira se kao nečisto. E, treća skupina čanka kaže da je izuzetak stvari. To je izuzetak od pravila. Koji izuzetak? Znači, došla nam olakšica u šerijatu da se tako čisti ta nečistoća. Od muškog djetjeca čisti da se poprši. Izuzetak od općeg pravila, a to je, znači, tretira se da je nečisto, ali izuzetak po pitanju pranja. Drugi kažu, nije ni nečisto, ovakav je propis. U svak slučaju, kako god tretirali, ispravno je, znači, bilo čisto ili nečisto, ispravno da je dovoljno to da se poprši da se poprši, da ne mora se prat taj dio i da se može u njoj klanjati ili na njoj klanjati, na toj odjeći. To je poenta. A onda ostaje još nejasnoća kod toga, dobro, ako je to tako, ovaj, šta je razlog toga, koja je koja je mudrost u tome da se pravi razlika prvo između muškog i ženskog i da se, da samo poprši. Pa su učenjaci o tome govorili. Jedni kažu učenjaci, kaže to je emr ta'budi. Nema tu mudrovanja nikak. Nije nepošteno u šerijskom tekstu koja je mudrost toga, što je to tako. Sada mi ono mudrujemo, pametimo je. Znači, tako je došlo, radio poslanik sada, znači mi izvlačimo s tog propisa, selam nema dalje, jel, razumijeli, ne razumijeli. Drugi učenjaci kažu ne, ima tu svoju mudrost i pozad. Što, pa kaže, mogu mogu dvije stvari. Prvo kaže, e, što se kaže, e, i on tvrdi, da se e, medicinski i naučno može dokazati da ima razlik između mokraće muškog djeteta u tom periodu i između mokraće ženskog djeteta. Zbog onog kaže što e, što hormoni e, što uzrokuju kod djeteta u jednog spola i drugog spola u tom periodu. To je njihovo tumače. Koliko je to dokaz medicinska lazna najbolje, ne znam. Oni, skupina učenjaka smatra i tvrdi da je u tome, što kažu ovi, finta, u tome je poenta. Što je razlika između muškog i ženskog Uh, drugi učenjaci kažu, ne, nije to, kaže, to je ono, ovaj, to treba još dokazati, nego je pojenta u tome, kaže, što muško dijete kad se rodi, uglavnom, više, uglavnom ovaj, ljudi više voli kad se rodi muško dijete. I kad se rodi muško dijete, svi ga hoće u naramak. Daj ga meni, daj ga meni rodila ga majka, vidi isti ovaj, isti onaj. I drži rukama. Više se muško dijete nosi i drži u krilu i mogućnost je da, da, da češće se desi da umokri neko. I sad, znači, pošto se češće uzima muško dijete, više se voli kad se rodi u praksi. Znači, e, i dolazi u situaciju da, da, da, da e, se mokri, da e, onečisti odjeću, da tako kažemo. I onda je došla, kaže, olakšica u šerijetu zbog toga. Da ima olakšica, da ne bilo otežavalo ljudima, da se samo poprši, da je dovoljno se popršivo, taj dio. Znači da je to mudrost u tome. A da nema neke druge stvari ovom, da je razlika između mokraća, da je to mokraća, nema razlike, nego samo došla olakšica zbog muškog djeteta zato što su one češće, znači ono se više, e, e, e, više se njemu pažnja pridaje, više se stavlja u naramak i tako dalje. Ovaj, da se kaže da se prihvata ono što u stvarnosti postoji. pod pitanju toga naginjanja ljudi muškom djetetu. I znate da ima toga u praksi. Ono, kad pita ko je, šta je, kad je rodila žena, šta je rodila? O, žena obično kaže, nije bitno šta je rodila, bitno da je rodila, ako na, a kod nas je, kod muške, dobro, jest bitno, ali šta je? Ja. I e, tako, znate da ljudi to gledaju, ono, kaže, ja ide ima da rađa dok ne rodi muška. I tako dalje. Znači, ljudi boluju od toga i tako. Uglavnom, ovaj, iz ovog, iz ovog hadisa se e, učenjaci sa njim dokazuju jedno također pravilo, jedan od dokaza pravila, a to je el mešakatu teđlibu tejsir. Teškoća, teškoća daje olakšicu. Znači, čovjek u teškoći ima pravo da koristi olakšicu. Naravno, mi znamo da u, određenim širijskim tekstovima ima jasno pojašnjena olakšica, a ne da mi sebi izvlačimo olakšice, da mi kažemo, evo, došli u stavaciju ovako, pa eto, olakšica je, olakšica. Znači, ne na osnovu svojih strasti, hirova i potreba, nego na osnovu, na osnovu toga što je došlo u širijskim tekstom. Znači, ovaj e, širijski tekst nam ukazuje da je, da je znači, zakonodavac, da je zakonodavac šarijatski zakonodavac doš, znači, e, nama dao pravilo da u ovoj situaciji se koristi za, za, zbog tog stanja kojim kojem se dolazi zbog muškog djeteta koje se često drži u krilo. To je jedno od pojašnjenja naravno. Pojente ovdje da mi uzmemo ono što je došlo u, u hadisu, tekstu hadisa, tako treba ponašati. Je li ovo pozadna mudrost, nije pozadna mudrost, je li se ovome, ovome prihvata stvarnost onaka kakva je se opođen prema muškoj djetetu, nije, to je sad znači stvar tumačenja koja, koja nije došla, znači ovaj detalj ovdje kažem, koja je mudrost toga razlika između muškog i ženskog djeteta po ovom propisu, znači ona nije direktno pojašnjena u šerijskom tekstu, nego su o tome govorili određeni učenjaci, pokušavajući objasniti ovaj propis. I oni koji kažu jel, da je emr tabu, Budi da je tako došlo u hadisu i selam ali prihvatamo bez da toga znamo suštinsku mudrost toga i, i, taj, i to mišljenje ima osnova. I s tim smo završili ovaj komentar današnjih hadisa što sam planirao. Spanik Allahume vebjantik, bijantik, ašhadu en la ilenta, estak virka tubu i lik. Andalusam, Andalusam, Andalusam,